hakika yeye Allah ni mtawala wa hilo na ni muweza juu yake. Ndugu zangu Waislamu, inna Allaha subhanahu wa ta'ala khalaqana wa awjadana fi hadhihi dunya, hakika Allahu jalla wa ala, yeye ndiye ambaye ametuumba sisi na akatufanya tuwepo katika dunia hii lilibtilai walikhtibar, kuwepo kwetu katika dunia hii ni kwa ajili ya majaribio na kwa ajili ya mtihani. Hilo lengo ametubainishia waziwazi katika Qur'ani Karim. Tuko hapa kwa sababu hiyo, wa anna Allah jalla wa ala akhbarana عن حال هذه الدنيا ووصف لنا حال الآخرة na Allahu jalla wa ala akatupasa sisi habari kuhusiana na hali ya dunia hii ambayo sisi tupo twaishi hivi sasa na Allahu jalla wa ala akatuelezea hali ya akhira tunakokwenda kukoje kuna nini, kuna hitaji kitu gani, panahitaji maandalizi gani. Hayo Allahu jalla wa ala ametueleza kwenye Qur'an, na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatubainishia katika sunna zake, akasema Allahu jalla wa ala, wa'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun, najueni ya kwamba uhai wa maisha ya dunia ni mchezo tu, kama ambavyo sote twashuhudia. Wingi wetu tumezama katika wimbi la michezo, ama utacheza ama mfuatiliaji ama muangaliaji tu. Wako waliomezwa na football na wako waliomezwa na michezo mingine mbalimbali. Muumbaji wa dunia anatuambia, innama lhayatu dunya laibun Hakika uhai wa dunia ni mchezo tu, walahun, na pumbao wako katika waja wa Allah waliopumbazika kwa mambo mengi yanawalia muda, yanawapotezea muda, wana muvi, wana tamthilia, wana mambo mbalimbali yanayowapotezea lahun. Wazinaton, kadhalika reality ya uhai wa dunia ni pambo watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad, kadhalika vile vile ni kujifakharisha tu kati yenu na kutafuta wingi wa mali na watoto. Ndio kazi ya dunia, kila mmoja anapiga mbio, nyumba yake iwe nzuri, fahari tu, shamba lake liwe kubwa, dari lake liwe zuri kuliko la mwingine, yeye anatolewa jipya na taona namna watu wanavyojidaka na kujisifu katika mambo hayo. Hii ndiyo reality ya maisha ya dunia ambayo Allahu jalla waala anatupasha habari zake, kisha anasema mfano wake mambo hayo yalivyo, uhai huu wa dunia ulivyo, kamathali ghaithi, ni kama mfano wa wingu la mvua, aajaba alkufara nabatuhu imempendezesha mkulima mimea yake. Mvua imekuja, mimea imepiga green kabisa, anatarajia mavuno mazuri mno. Huu ndio mfano wa maisha ya dunia anaopiga Allahu jalla waala, kamathali ghaitin aajaba alkufara nabatuhu thumma yahiju, kisha baadaye mambo yanakuwaje? Kisha mimea ile inanyauka, fatarahu musarra utaiona imepiga manjano, sio tena green, kijani kibichi. Thumma yakunu tutama, kisha mimea ile ile inakuwa ni mabua mapepe, hamna chochote. Hii ndio hali ya uhai wa dunia. Tunaanza hivi hivi wadogo, kisha tunakuja vijana mabarobaro, kisha baadaye tunyanyauka, ngozi zinakunjana, meno yanatoka, umri unasogea, na mwisho wa habari safari, uhai wa dunia uko hivi. Kisha akasema wa fil akhirati adhabun shadidun, na akhira sasa huko kuna adhabu kali sana, wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, na pia si adhabu tu, kuna msamaha utokao kwa Allahu jalla waala, na kuna radhi za Allah. Wama lhayatu dunya illa matau lghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye udanganifu. Hii ndiyo reality, hii ndiyo picha Allahu jalla waala anayoitoa kwetu. Na unapokuwa waisoma Qurani, ipeleleze ichunguze kila ilipozungumza dunia utakuta mbele yake imekutajia habari ya akhira, lakini wengi wetu hali zetu tumeshughulika mno na kuitafuta dunia kuliko tunavyoshughulika na kuitafuta akhira. Wengi wetu, hata kama utafanya tathmini, hata kama tutaulizana hapa, hataweza kuwapata watu hapa wana PhD, wengine wana master, wengine wana vyeti mbalimbali wakusomea nafasi fulani katika dunia. Kuna mtu ameua miaka saba ili awe daktari, maisha yake katika dunia awe daktari, awe na nafasi fulani katika dunia. Na kuna mwingine, kuna pahala alikubali kupata shida na tabu, akakaa boarding, akasomea aje awe accountant, yeye ni mhasibu, awe na nafasi hiyo katika dunia. Wadhania akhera itakuwa itakuwaje? Pahali palipokuwa hapana mwisho uzee uliokuwa haupo, uko ni ujana tu. Maisha yake hayana kuchoka, maisha yake hayana mwisho. Kila ambacho mtakitaka mkipata nafasi ya peponi ndicho ambacho mtapewa. Hakuna kuambiwa kimekwisha au hakipatikani kwa sasa. Bilahi, dunia nduchu umeisomea kwa miaka mingi, biashara yako ndogo katika dunia ambayo una hakika na garantia kwamba utaiwacha unaishughulikia sana na umeiacha na umeisomea kwa muda mrefu na kwa miaka mingi. Wewe wajulikana kwamba ni mchumi, una digrii katika jambo hilo katika dunia. Akhera umesomea nini? Umesoma miaka mingapi kuhusu akhera? Kila mmoja wetu sisi hapa ameua miaka skuli, primary, sekondari, anakenda mpaka university wakati mwingine na akaongeza zaidi na kozi nyingine mbalimbali. Elimu yote hii waliosoma, hakuna pahala alipoambiwa hichi halali hichi haram huku ni kumpwekesha Allah na huku ni kumshirikisha Allah. Miaka yote hii hakuna hicho. Amesomewa namna, amesomea namna ya kuitengeneza dunia yake vipi ataishi katika dunia, vipi atapata nafasi katika dunia. Lakini huyu ukimtathmini kuhusu akhira na namna anavyoishughulikia, wallahi utamwonea huruma, utadhani ameambiwa hakuna akhira, kuna dunia, soma kwa ajili ya dunia. Na Allahu jalla waala anasema wabtaghi fima ataka llahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Hivi ndivyo asemavyo Allahu jalla waala, tafuta kwa alichokupa Allah, tafuta mji wa akhira, usisahau nafasi yako katika dunia. Lakini sisi tunapofanya kana kwamba tumeambiwa tusisahau nafasi yetu akhira. Haya ndio maisha yetu namna yalivyo. Kila mmoja wetu anapiga mbio liyakuna akthara nasi malan awe yeye ni mwingi wa mali kuliko watu wengine wowote, hajali halali wala haram katika utafutaji wake wa mali. Alimuradi awe na nyumba nyingi, alimuradi awe na cheo, alimuradi apate nafasi ya uwakilishi, alimuradi awe mbunge, alimuradi awe mkurugenzi, kwa vyovyote iwavyo ikiwa kuna kumshirikisha Allah, ikiwa kuna kuhonga, ikiwa kuna namna yoyote tafuta liyakuna akthara nnasi malan, awe mwingi wa watu kupata mali. Hivi ndivyo hima yetu ilivyo. Ama akhira ni jambo dogo sana twaliona, bado mpaka niwe mzee bado nipo katika dunia, hayo nitayafanya baadaye. Ndivyo tunavyochukulia akhira, lakini dunia we are very serious katika kuifuatilia, na utapambana na mwanao ukimwona anazembea kwamba hasomi kwa ajili ya dunia yake, hii ndio inamshughulisha. Wewe husomi, utafanya kazi gani? Wewe mwelekezea dunia tu, ama akhira? La, wachache mno wanaoshughulika nayo. Nasalu atawfiqa altawfiqa wathabata. Alhamdu lillah waashhadu an la ilaha illa llah waashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi يقول الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها katika dunia tunayoishi tunayoshughulikia pahala hapa allahu jalla waala anatuambia man amila salihan falinafsi yoyote atakayefanya mazuri atakayefanya mema ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, hamnufaishi Allah kitu. man asaa fa alaiha, na atakayefanya mabaya ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Iko siku atakwenda kukivuna alichokipanda hapa duniani. Hivi ndivyo ilivyo, na Allahu jalla waala akasema tena katika aya nyingine, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faa atakayeokolewa na kuingia motoni akaingizwa peponi, huyo amefanikiwa. Wamal hayatu dunya illa mata'un ghurur. Kisha aya hiyo akaimalizia kusema hayakuwa si lolote si chochote maisha ya dunia ila ni starehe zenye udanganyifu ndani yake. Sasa sisi twahururika na kudanganyika na vitu vya muda mfupi vinavyodanganya katika uhai wa dunia, halafu tukadharau tukaghafilika na mambo ya akhira, hatushughuliki nayo. Wallahi, bora mtu apoteze masaa kwenye TikTok masaa chungu mzima kila siku anaangalia upuzi huu, angeangalia upuzi huu, akitoka hapa kenda YouTube, akitoka hapa kenda Facebook, akitoka hapo kenda Twitter, akitoka hapo masaa ameshika Qur'ani tangu Ramadhani ilipomalizika, hajaongeza taaluma ya dini. Kila siku masaa yanampita, yeye yuko na kudanganyika toka kale pumbao la uhai wa dunia. Hivi ndivyo hali ilivyo. Kashughulika basi ni kuhusu dunia yake, kaenda kufungua duka lake, kasafiri kwa biashara yake, kasafiri kwa jambo fulani la kidunia, lakini si jambo la kiakhera. Hii ndiyo hali yetu sisi ilivyo twahangaika na vitu ambavyo tutaviwacha na baadaye masuala yatakuja kwetu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu limamu Muslim min hadithi abi Huraira, ameisimulia Imam Muslim hadithi ya Abu Huraira. Mtume siku moja kharaja, alitoka ndani ya nyumba yake katika wakati ambao aghlabu watu hawatoki faidha huwa biabi bakrin wa umar, tamaki anamkuta yuko Abubakar nje na Umar wamekaa kitako pahala. Mtume akawauliza ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi saa, kitu gani kimekutoeni nyumbani kwenu saa hizi? Basi muda huu kitu gani kimewatoa? Qala aljuu ya Rasulullah, wakamwambia njaa, ewe mjume wa Allah, ndio imetutoa katika nyumba, hakukaliki njaa qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume akasema walladhi nafsi muhammadin biyadi na mimi naapa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake la akhrajani alladhi akhrajakuma kimenitoa ndani ya nyumba kile ambacho kimewatoa nyinyi na mimi nina njaa haya kumu nyanyukeni wakanyanyuka moja kwa moja wakaenda katika nyumba ya mmoja katika maansari Walipofika Mtume anamuuliza mkewe, aina fulani fulani, yuko wapi? Mkewe anamjibu amekwenda kututafikia maji. Haukupita muda, sahaba yule karejea, anatupa macho yake, mjumbe wa Allah yuko kwake, Abu Bakar na Umar, akasema wallahi, hajapata mtu yoyote kupata mgeni mtukufu katika dunia kama huyu niliyoupata mimi hivi sasa. Furaha yake akaenda akakata shada kikocha cha mtende kilichojaa aina mbalimbali za tende. Ndani yake kuna busrud, ndani yake kuna tamrud. Kisha akampa mtume wa Allah, akamwambia kuleni hiyo kwanza, kisha yeye akachukua jisho, Mtume akaelewa huyu anakwenda kuchinja mbuzi, akamwambia iyaka wal alub, tahamaki na kuchinja mbuzi mwenye maziwa, tahadhari na kuchinja mbuzi mwenye maziwa bwana yule akaja na mbuzi kitamtayarisha kila kitu, akala mtume, akala na Abubakar na Umar. Alipomaliza kula mtume akawaambia Abubakar na Umar, walladhi nafsi biyadi, na apa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, latusalunna yaumaidhin an hadha naim, mtaulizwa mmekula tende, mmekula mbuzi mmekunywa maziwa mtaulizwa siku hiyo kuhusiana na neema hii mmetoka majumbani kwenu mkiwa mna njaa hamkurejea mpaka mmepata neema allah amewapa sasa sisi twapiga mbio katika kukusanya mali mbalimbali na kwa namna mbalimbali majumba mashamba na kila kitu bila ya kufikiria kuhusiana na maswali ambayo tutakwenda kupambana nayo juu ya vitu hivyo ikiwa mtume anamwambia Abubakar na Umar, mtaulizwa juu ya tende mliokula, juu ya buzi mliokula na maziwa mliokunywa, tena kwa kiapo. Kaapa mtume, wallahi na apa, mtakwenda kuulizwa yaumul qiyama juu ya neema hizi. Si vibaya kutafuta, lakini katika namna inayomridhisha Allah jalla wa ala. Si vibaya mtu kuishi katika nyumba nzuri, lakini katika namna inayomridhisha Allahu jalla wa ala si vibaya mtu kuwa na kipando kizuri, lakini katika namna inayomridhisha Allahu jalla waala, na asishughulike mtu na uhai tu wa dunia akasahau akhira yake. Allahu jalla waala anasema alhaakum tatafur tumekushughulisheni sana nyinyi kutafuta wingi katika dunia, hata zurtum lmaqabir, mpaka mnafika kuyazuru makaburi. Kalla saufa taalamun, hivyo sivyo, mtakuja jua. Thumma kalla saufa taalamun, kalla lau taalamuna ilma lyaqin latarawunna aljahim, wallahi mtaiona jahannam nyinyi.